Շուրջ 2 տարի է, ինչ Ադրբեջանն Արցախի օկուպացված տարածքներում իրականացնում է տարբեր շինարարական խոշոր նախագծեր, դրանցում ներգրավվելով նաև օտարերկրյա ընկերությունների։ Սակայն ում են ծառայում կամ ավելի ճիշտ հարստացնում այդ աշխատանքները, ինչու մինչ օրս որևէ մեկն այդպես էլ չի տեսնում ադրբեջանական բանակի ենթակայության տակ հայտնված Վարանդայում, Կովսականում կամ Հադրութում ապրող հասարակ ադրբեջանցիներ։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանն այս աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրավվում է նաև արտասահմանյան ընկերությունների։ Շահած տենդերների առույցի բաժինը փաստացի մեծ եղբորինը Թուրքիայինն է։ Դեռևս 2021 թվականի փետրվարին Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել էր, որ նախագծման եւ շինարարական աշխատանքներով զբաղվող խոշոր թուրքական ընկերությունները, որոնք առույցի բաժին ունեն 2020 թվականի պատերազմում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում կատարվել լիքնախագծերում մի շարք արտոնություններ կստանան։ Ադրբեջանում մեկ անգամ չէ, որ անթակույց ցուցադրել են, որ տենդերների բաշխման նախապատվությունն ու առաջնահերթությունը կտրվի հենց ավակ եղբայրներին։ Ասադովը նաև նշել էր. «Շատ գոհ ենք տեսնել մեր թուրք եղբայրներին վերակառուցման նախագծերում»։ Ադրբեջանագետ Տարոն Հովանեսյանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշում է, թուրքական ընկերությունների իրականացրած նախագծերն իսկապես բացարձակ մեծամասնություն են կազմում։ 90%-ով թուրքական ընկերություններ։ Ճանապարհաշինարարական աշխատանքները այդ թվում եւս հիմնականում հենց թուրքական ընկերություններ են ներգրաված եւ այդ ամեն ինչը իհարկե իրականացվում է շատ սերտ համագործակցությամբ հենց Ալիևի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների հետ։ Թուրքական հայտնի Ջենգիզ Քոլին, Մաքյոլ եւ Լիմակ ընկերությունները, որոնց թուրքական ընդդիմությունն անվանում է ավազակային հնգյակ, բոլոր Գյուղերն էլ ներառված են Արցախի օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանը իրականացրած տարբեր ծրագրերում՝ օթանավակայանի կառուցումից մինչև ամենաբարդ ու ծախսատար լեռնային թունելների կառուցում։ Ավազակային հնգյակը նաև տարիներ շարունակ կասկածվել է Էրդողանի ընտանիքի հետ միասին տարբեր կոռուպցիոն սխեմաների մեջ ներգրավվածության եւ փողերի լվացման համար։ Նախագծերից թերևս ամենահայտնին Ֆիզուլի օթանավակայանի կառուցումը մասնավորապես վստահվել էր թուրքական Քալիոն ընկերությանը։ Թուրքական ընդդիմադիր շրջանակները դեռ ժպիտով են հիշում Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի այցը Արցախի օկուպացված տարածքներ, որի ժամանակ վերջինս իբրև թե զարմացած հարցրել էր Ալիևին, թե Ջենգիզն ու Քոլինն էլ այստեղ կան։ Թուրքալեզու հարթակներում կատակել էին, թե նրանք ամենուր կան։ Հովանիսյանը նկատում է տեղական ընկերությունների մասով իրավիճակը տարբեր չէ։ Ադրբեջանական այն շինարարական ընկերությունները, որոնց թույլատրվել է գործել Արցախի օկուպացված տարածքներում, նույնպես հիմնականում կամ պատկանում են հենց Ալիևների ընտանիքին եւ նրանց մտերիմներին կամ այս կամ այն կերպ փոխկապակցված են վերջիններից հետ։ Ըստ էության Ադրբեջանում գործող բոլոր խոշոր ընկերություններն են նման սխեմաներով գործում եւ շահել նման տենդերներ ու մնալ Ալիևներից անկախ գործնականում անհնարին է։ Ներգրավված են ընկերություններ, որտեղ Իլհամ Ալիևը կամ նրա մտերիմ մարդիկ, ընտանիքի անդամները ունեն բաժնեմասեր։ Առհասարակ Ադրբեջանում բոլոր խոշոր բիզնեսները այսպես թե այնպես պատկանում են կամ կոորդինացվում են Ալիևների ընտանիքի ու նրանց մտերիմների կողմից, հետեւաբար չկայել այսպես ասած անկախ ինչ որ ընկերություն, որը կարող է այդ աշխատանքներին ներգրավել։ Ալիևի կնոջ Մեհրիբան Ալիևայի ընտանիքին պատկանող Փաշա Հոլդինգին Արցախի օկուպացված տարածքներում տրված մենաշնորհների մասին շաբաթներ առաջ գրել էր նաև ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալի Քերիմլին։ Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փաստացի սեփական արքելոցի է վերածել 2022 թվականի պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի ենթակայության տակ հայտնված տարածքները, որոնք օգտագործում է իր ու իր շրջապատի ել ավելի հարստացման համար։ Ի վերջո միլիոնավոր դոլարների բյուջե ունեցող խոշոր շինարարական նախագծերը այդպես ստացել չեն ծառայում բնակ ֆոնդի ստեղծման կամ ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Եթե նախագծերին արդեն ուշադրություն դարձնենք, դրանք ըստ էության կամ ռազմական կամ բիզնես նշանակության շինարարություններն են։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, 2 տարուց ավել անցել է եւ միակ քաղաքացիական, այսպես ծրագիրը ցուցադրական, որ իրականացրել են, դա յուղերից մեկում տների շինարարությունն է, որտեղ անգամ հենց ադրբեջանական տարբեր մասնագետներ ներկայացրել են հետազոտություններ, ըստ որոնց միայն տներն են կառուցվել, մարդկանց են ինչ-որ բերել այդտեղ բնակեցրել, սակայն իրականում այլ ենթակառուցվածքներ անգամ չեն էլ նախապատրաստել եւ մոտակա հիվանդանոց հասնելու համար պետք է մի քանի 100 կիլոմետր գնան ու դուրս գան Արցախի օկուպացված տարածքներից։ Շատ կարեւոր է նշել, որ Արցախի օկուպացված տարածքներ մուտքը խիստ սահմանափակված է Ադրբեջանի կողմից եւ այդտեղ կարող են մուտք գործել միայն Պաշտպանության նախարարության, ներքին գործերի նախարարության հատուկ թույլտվության պարագայում Այսպիսով, որքանով է Արցախյան երրորդ պատերազմում տարած պայմանական հաղթանակը փոխել սովորական ադրբեջանցիների կյանքը, հարցը խիստ ռետորական բնույթ է ստանում։ Մանավանդ, որ նույնիսկ Բաքվում եւ դրա մերձակայքում պետական դպրոցների անմխիթար վիճակի, վերարկուներով դասերին մասնակցող աշակերտների ու սարսափելի վիճակի հասած սնհանգույցների մասին արդեն բարձրաձայնում են նույնիսկ տեղական ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։